Pirmas skirsnis. Henrik Šenkievič. Kvavadis. Romanas. Iš Lenkų kalbos vertė Vytautas Visockas. Vilnius. Žaltvyksliai. 2007 metai. Skaito Vytautas Radzevičius. Tai vienas iš pačių geriausių Lenkų literatūros klasiko Henriko Senkievičiaus 1846-1916 metai istorinių romanų, už kurį autoriui 1905 metais paskirta Nobelio premija. Knyga pasakoja apie Nerono laikų Romą, žlungančios imperijos gyvenimo vaizdai ir į juos įpinta didiko Venicijaus ir krikščionės lygijos meilės istorija atspindi amžiną į blogio ir gėrio konfliktą. Parodo krikščionišką vertybių triumfą smurto netiesos, aklo pykčio kupiname pasaulyje. Perskirimas pirmas. Petronijus pabudo tik apie vidudienį ir kaip visada labai nuvargęs. Vakar buvo pas Neroną puotauja, kuri užtruko iki išnaktų, jau kuris laikas jos veikata ėmė eiti prastyn. Paskabėjo, kad rytais nubunda lyg sustiręs ir neįstengė susikaupti, tačiau rytinė maudynė ir valus kūno masažas, kurį atlikdavo gerai gudevergai, palengvas partindavo jo tingaus kraujo apytaką jaudrindavo, gražindavo žvalumą ir jėgas, tad iš Elios Tesijaus, tai yra iš paskutinio maudyklos skyriaus, išeidavo lyg naujai gimęs samojų ir linksmybės spindinčiomis akimis, atjaunėjęs, pilnas gyvybės, rafinuotas, toks nepasiekiamas, kad net pats Otonas negalėtų jam prilygti. Tikras arbiter eleganciarum, kaip kad buvo vadinamas. Paaiškinimas arbiter eleganciarum – subtilaus skonio arbitras lotyniškai. Viešasas pirtis lankė retai, nebent pasirodydavo koks nuostaba keliantis oratorius, apie kurį sušnekdavo visas miestas, arba Efebijose vykdavo ypač įdomios varžybos, insuloje turėjo savo maudiklas, kurias garsus Serero bendrininkas Celeris jam praplėtė perstatė ir taip nepaprastai skoningai įrengė, jo pats Neronas pripažino, kad jos pranašesnės už Cezario, nors jos buvo ir erdvesnės, ir nepalyginamai prabangesnės. Taigi po tos potos, kurie nusibodo Svartinijaus kvailiojimams, su Neronu, Lukanu ir Senecionu įsileido į disputą, ar moteris turi sielą, dabar vėlai atsikėlęs, kaip visada, įsimaudė. Du stambus balneatoriai paguldė jį ant baltutėlių Egipto visų užtiesto kiparistinių stalų ir kvapiais aliejais išteptomis rankomis pradėjo trinti jo grakštų kūną, o jis užmerkęs akis laukė, kol lakonikų šiluma ir jų rankų šiluma pereis į jį ir išvarys nuovargį. Paaiškinimai. Efebija, 18-20 metų amžiaus jaunuolių karų prievalininkų mokykla, kurioje daugiausia dėmesio buvo skiriama mankštai karybos pratimams. Insula – keliaaukštis namas arba grupė namų su išnuomojamais kambariais arba butais. Severas ir Celeris – senovės Romos architektai prabangių Nerono rūmų projektuotojai. Vatinius Titas – buvęs kurpius, vėliau Nerono įsiteikelis ir favoritas. Lukanas Markas Anėjus – 39-65 metai, Romos poetas, Nerono bičiulis, vėliau dalyvavęs samokslę, prieš jį Senecijonas vienas Nerono favoritų, vėliau taip pat įsitraukęs į samokslą prieš jį. Balneatorius, vegas pirtininkas, besas, baltos kartais purpulinės labai plonos medvilnės audinys. Lakonikas, pirties skyrius su dideliu, sekliu karšto vandens baseinu. Gema – nedidelis graviruotas brangakmenis arba pusiau brangakmenis, pritaikytas amuletams, papuošalams – ar anspaudams. Taip įdarius nedidelį drungną patalpą, per kurią iš šaltų baseino buvo einama į karštą pirtį. Nomenklatorius, vergas, kurių pareiga buvo skelbti šeimininkui einančius svečius, taip pat paduodamus valgius, o gatvėje įvardyti sutiktus piliečius. Paaiškinimų pabaiga. Tačiau po kiek laiko prašneko ir atsimerkęs ėmė klausinėti apie orą, o paskui apie gemas, kurias juvelyras įdomenas buvo pažadėjęs šiandien jam atsiųsti pasižiūrėti. Pasirodo, oras gražus dvelkė silpnas vėjalis nuo Albanų kalnų, o gemos neatsiųstos, Petronijus vėl užsimerkė ir liepė jį pernešti į tepidarijų, Bet tuo metu praskleidė užuolaidas nomenklatorius ir pranešė, kad jaunasis Markas Vinicijus, ką tik parvykęs iš Mažosios Azijos, atėjo jo aplankyti. Petronijus liepė vesti svečią į Tepidarijų, kur ir pats persikėlė. Vinicijus buvo jo vyresniausios sesers sūnus, ta sesuo kadaise ištekėjo už Marko Vinicijaus, Tiberijaus laikų konsulų. Jaunuolis tarnavo Korbulono kariuomenėje, kovojuose su partais, o karui pasibaigus sugrįžo į miestą. Petronijus jautė jam simpatiją beveik prieraišumą, nes Markas buvo dailus, atletiškas jaunikaitis ir net nuopolyje mokėjo išlaikyti tam tikrą estetinį saiką, o Petronijus tai vertino visų labiausiai. Sveikas Petronijau, tarė jaunas vyras, stamantriu žingsniu eidamas į tipidarijų. Te visi dievai teikia tau laimę, ypač Asklepijas ir Kipridė nes kai jie du globoja, negali nieko bloga atsitikti. Būk sveikas sugrįžęs į Romą ir te būna tau malonus poilsis po karo, atsakė Petronius, tiesdamas ranką iš pokloščių minkšto karbaso audinio, į kurį buvo susuptas. Kas girdėti Armenijoje, gal būdamas Azijoje kartais aplankiai Bitiniją? Petronius kadaise buvo Bitinijoje vietininku ir valdė ją sumaniai ir teisingai – Tai buvo neįtikėtinas dalykas tokio būdo žmogui, kuris garsėjo kaip išlepėlis ir prabangos mėgėjas, užtat jis taip mielai prisiminė tuos laikus, nes jie akivaizdžiai liudijo, kuo jis būtų galėjęs ir gebėjęs tapti, jei tik būtų panorėjęs. Man teko būti Heraklėjoje, atsakė Vinicijus. Mane ten buvo pasiuntęs korbulonas e, partraukti pastiprinimų. A, Heraklėje, pažinojau ten vieną merginą iš Kolchidės – atiduočiau už ją visas čionykštės įsiskyrusias moteris tarp jų ir popėją. Bet tai sena istorija. Verčiau papasakau, kas girdėti prie partų sienos. Iš teisybės man jau nusibodo tie vologezai, tiridatai, tigranai ir visi tie barbarai, kurie, kaip sako jaunasis Arulanas, namie dar vaikšto keturpėsti ir tik prieš mus dedasi žmonėmis. Bet dabar apie juos daug kalbama Romoje, turbūt dėl to, kad apie kitką kalbėti pavojinga. Tas karas mums nesiseka ir jei ne Korbulanas, priešas galėjo mūsų triuškinti. Korbulanas, prisiekiu Bakhu, tai tikras karo dievaitis, tikras Marsas, didis vadas, bet ir karštagalvis, taurus ir kvailas. Patinka jis man, jau vien todėl, kad Neronas jo bijo. Korbulanas nekvailas vyras. Gal ir teisybę sakai, pagaliau vis tiek kvailumas, kaip sako Pironas, nieko neblogesnis už išmintį ir nieko nuo jo nesiskiria. Vinicijus pradėjo pasakoti apie karą, bet kai Petronijus primerkė vokus, jaunolis matydamas jo išvargus ir pablogusį veidą, pakeitė šneką ir kiek susirūpinęs ėmė jį klausinėti apie sveikatą. Petronijus vėl atsimerkė. Sveikata. Ne, jis nesijaučia sveikas. Tiesa dar nepasidaręs toks kaip jaunasis Sizena, kuris tiek prarado nuovoką, kad rytą atneštas į maudyklą klausdavęs – Ar aš čia sėdžiu? Bet sveikas nesas. Štai Vinicijus įparedė Asklepijui kaip pridės globai. Tačiau jis Petronijus netikis Asklepijų. Net nežinia, kieno sūnus buvo tas Asklepijas. Ar Arsinojas, ar Koronidės. O jeigu motina nėra aiški, tai ką jau kalbėti apie tėvą? Kas dabar gali jis būti garantuotas net dėl savo tikro tėvo? Ir Petronijus ėmė juoktis, paskui vėl prašneko. Tiesa, prieš porą metų epidaurą pasiunčiau tris tuzinus gyvų amalinių strazdų ir taurę aukso. Žinai kodėl? Tariau savo padės, nepadės, bet ir nepakenks. Jeigu pasaulyje žmonės dar neša dievams aukas, tai vis dėlto manau, kad visi masto kaip aš, visi. Gal tik įskyrus mulų varovus, kuriuos nusisamdo keliauninkas prie porta kafena. Šalia sklepio Turėjau reikalų ir su asklepijadais, kaip pernai negalavau šlapimo pūslę. Tada jie man darė inkubaciją. Žinojau, kad tai apgavikai, bet taip pat sakiau savo, kuo man jie pakenks. Pasaulis remiasi apgavyste, o gyvenimas iliuzija. Siela taip pat iliuzija. Bet reikia turėti tiek proto, kad atskirtum malonias iliuzijas nuo nemalonių, savo hipokaustą, Aš liepiu kurianti kedro malkomis apibarstytomis ambra, nes mėgstu tvaikius kvapus. O dėl kipridės, kurios globai taip pat mane skyriai, taip patyriau tokią jos globą, kad net dešinę koją įmė rėkti. Bet vis dėlto ji gera deivė. Manau, kad ir tu anksčiau ar vėliau nuneši baltų balandžių ant jos altoriaus. Paaiškinimai. Aslepius graikų mitologijos gydymo dievas. Kipridė vienas iš graikų deivės Afroditės gimusios Kipros saloje vardų. Bitinija, Romos provincija mažosios Azijos šiaurės vakarų dalis, prieinanti prie Juodausios jūros. Heraklėja, Bitinijos uostamiestis, prie Juodausios jūros. Tie valogezai, tiridatai, tigranai. Valogezas pirmasis partų karalius, apie 57-76 metai. Tiridatas valogezo brolis, 66 metais Nerono pasodintas į Armenijos saustą. Tigranas ketvirtasis Armenijos karalius, 60-62 metai. Jaunasis Arulanas, matyt turimas galvoje Lucijus Junijus Arulenas Rustikas, filosofas stoikas imperatoriaus Domiciano įsakymu nužudytas apie 93 metus. Pironas, graikų filosofas gyvenęs ketvirtajame, trečiajame amžiais prieš Kristų, skepticizmo filosofijos kūrėjas, dalyvavo Aleksandro didžiojo žygiuose į rytus. Kieno sūnus buvo tas Asklepijas ar Arsinojas ar Koronidės, tai yra dvi graikų mito versijos. Viena sako, kad jis Apolono ir Mesenos karaliaus Leukipo dukters Arsinojas sūnus, kita, kad Apolono ir Nimfos Koronidės sūnus. Epidauras graikų pajūrio miestas Peloponeso pusėsalio šiaurės rytuose. Inkubacija – apeiginis nakvojimas Asklepijo arba Apolono ar Serapio šventykloje, kad per sapną ten būtų išgirstas Dievo patarimas, kaip sustiprinti sveikatą. Paaiškinimų pabaiga. Žinoma, atsakė Vinicijus, nepasiekė manęs partų jėtis, bet užkliudė amūrų strėliai netikėčiausiai per kelis stadijus nuo miesto vartų. Prisiekiu baltais karičių keliais, kai turėsi laiko, man papasakosi, tarė Petronius. Aš ir atėjau tavo patarimo, atsakė Makas. Tačiau tuo metu įėjo epilatoriai ir ėmė darbuotis prie Petronijaus, o Makas nusimetęs tuniką įlipo į vonę su vasarų šilčių vandeniu, nes Petronijus pasiūlė jam įsimaudyti. Aknė neklausiu, ar ji tau nebeinga, tarė Petronijų žvelgdamas jauną, lyg iš marmuro iškaltą Venicijaus kūną. Jei Lisipas tave pamatytų, tai dabar papuoštum palatino vartus kaip jaunojo Herkulio statulą. Jaunuolis patenkintas nusišypsojo ir niro į vonę, smarkiai aptiekždamas drungnu vandenį mozaiką, kuri vaizdavo Herą prašančią sapną užmigdyti Dzeusą. Petronijų žiūrėjo į patenkintą menininką akimi – Bet kai jaunuolis įsimaudė ir taip pat atsidavė į apilatorių rankas, įėjo lektorius su kabančiu ant pilvo bronziniu dėklu ir papiruso rytinėliais jame. Ar nori pasiklausyti? paklausė Petronijus. Jeigu čia tavo kūrinys, mielai, atsakė Vinicijus, bet jeigu ne, verčiau pasikalbėkime. Poetai šiandien gaudo žmonės gatvėse prie kiekvieno kampo. O kaipgi, Nepraeisi pro jokią baziliką, pro pirtis, pro biblioteką ar knyginą nepamatęs, besiskaitriuojančio kaip beždžionį poeto. Iš rytų atkeliavęs Agripa juos palaikė apsėstaisiais, tačiau tokie dabar laikai Cezaris rašinėja eilės, tai ir visi seka jo pėdomis. Tik tai negalima rašyti geresnių už Cezario eilių, todėl truputį būkštauju dėl Lukano. Bet aš rašau prozą, tiesa, nesigailėdamas nei savęs, nei kitų o lektorius ketino paskaityti Varkšo Fabricijaus Vejentono testamentą. Kodėl Varkšo? Nes jam įsakyta vaizduoti Odisėją ir negrįžti į savo pastogę iki naujo nurodymo. Ta Odisėja jam bus lengvesnė negu Odisėjui, kadangi jo žmona ne Penelopi. Nėra ko tau nesakyti, kad pasielgta kvailai. Bet čia niekas dėl tokių dalykų rimčiau nesusimasto. Tai gana menka ir nuobodi knygelė, kurią visi griebė skaityti tik tada, kai autorius buvo ištremtas. Dabar iš visų pusių girdėti skandalas, skandalas. Galbūt Vajentonas šitą įsigalvojo, bet aš pažįstu miestą, pažįstu mūsų tėvų senatorius ir mūsų moteris ir duodu žodį tau, kad viskas joje blankiau negu tikrovėje. Savo ruoštų kiekvienas dabar ieško ten savęs su baime, o pažįstamų su malonumu Avirūno knyginė šimtas raštininkų ją perrašinėje diktuojami ir pasisekimas užtikrintas. Tavo darbelių ten nėra? Yra, bet autorius prašovė pro šalį, nes aš esu kartu ir blogesnis ir netoks lėkštas, kaip jis pavaizdavo. Žinai, mes čia jau seniai nebejaučiame, kas yra dora ir kas nedora, ir man pačiam atrodo, kad iš tiesų tos skirtybės nė nėra nors Seneka, Muzonijus ir Trazija gadas ją matą. Man tai vis vien, prisiekiu Herkuliu, sakiau, ką galvoju. Bet aš pranokstu juos, nežinau, kas yra bjauru ir kas gražu, o to, pavyzdžiui, mūsų variabalsdis poetas, vadeliotojas, dainininkas, šokėjas ir aktorius nesupranta. Vis dėlto gaila man Fabricijaus, jis geras draugas. Jį pražudė savimeilį, Visi jį tik įtarė, niekas tvirtai nežinojo, bet jis pats neiškentęs kiekvienam plepėjo kaip paslaptį. Ar tu girdėjai Rufino istoriją? Ne. Tai pereikime į frigidarijų, ten atvėsime, o aš tau papasakosiu. Paaiškinimai. Hipokaustas – namų šildymo sistema, kai šiluma vamžiais iš rūsio kyla į viršutinės patalpas – Stadijos graikų ilgio matas – apie 185 metrai. Charitės graikų mitologijoje trys Deuso dukterys grožio deivės – Aglaja, Efrosinė, Talija, žaidimų ir puotų globėjos. Epilatoriai – vergai masažuotojai, gyvaplaukių šalintojai, Lisipas graikų skulptorius ketvirtajame amžiuje prieš Kristų. Agripa Markas Vipsanijus 63-12 metai – prieš Kristų. Žymus karvedys pastatęs taip pat pirmasias termas Romoje. Paskaityti vargšo Fabricijaus Vejentono testamentą. Fabricijus Vejentonas pagarsėjęs kundikas parašė knygą testamentas pilna išpolių prieš savo priešininkus. Neronas už tai jį ištrėmė, o knygą liepė sudeginti. Seneka, Muzonijus ir Trazėja, žymus Romos filosofai, stoikai, rašytojai. Gajus Muzonijus Rufas, 65 metai, Nerono buvo ištremtas iš Romos už dalyvavimą sąmokslę. Trazėja Petas, 66 metai, pasmerktas mirti už antiimperatoriškus įsitikinimus. Varia Barzdis, lotiniškai Aheno Barbus, Domicijų giminės pravardį. Iš jos giminės ir Neronas. Frigidarijus, Romos pirčių patalpa su šalto vandens baseinu. Paaiškinimų pabaiga. Jie perėjo į frigidarių, kurio viduryje tryško skaičiai rausvos spalvos fontanas, kleidžiantis našlaičių aromatą. Susėdę šilku išklotose nišuose, visi nuosi valandėlę tvyrojo tyla, Vinicijus susimastęs žiūrėjo į bronzinį fauną, kuris palenkęs savo virš peties nimfą, lūpomis godžiai ieškojo jos lūpų – Paskui tarė, tas tai neklysta, štai kas gyvenime brangiausia. Gal ir taip, bet tu beje mėgsti ir karą, prie kurio nelinksta mano širdis, nes palapinėse trūkinėja nagai ir pasidaro nebe rausvi. Nors iš teisybės kiekvienas turi savo pomėgių. Vare baržiai patinka dainavimas, ypač savo paties, o seniai skaurui korintiškoji vaza, naktį stovinti prie jo guolių. Jis ją bučiuoja jeigu neima miegas. Jau nubučiavo jos briaunas. Sakyk, ar tu nerašai eilių? Ne, niekada. Nesudėjau viso hegzametro. Ir neskambinai liutne, nedainuoji, ne. Ir nevadėlioji, kadaise lenktyniavau Antiochijoje, bet nesėkmingai. Tada dėl tavęs esu ramus, o kokiai partijai priklausai hipodrome? Žaliųjų. Tada aš visiškai ramus, ypač kai tu tikrai turi didelį turtą, bet nesi tiek pralobęs, kaip Palantas arba Seneka. Matai, pas mus dabar gerai daro, kas rašo eiles, dainuoja su liutnios pritarimu, deklamuoja ir lenktyniauja cirkę, bet dar geriau, o ypač saugiau nerašyti eilių, negroti, nedainuoti ir nelenktyniauti cirkę. Geriausia mokėti žavėtis, kada tai daro variabarzdis. Esi dailus vaikinas, taigi tau gali nebent kelti grėsmė, kad popėja tave įsimylės. Tačiau ji tokiuose reikaluose per daug patyrusi. Meilėsi prisisotino su dviem pirmaisiais vyrais, o su trečiuoju jai rūpi kas kita. Ar žinai, kad tas vailys Otonas ją ja, tebe myli iki beprotybės, vaikščioja ten po Ispanijos valynus ir dūsauja, taip pamiršęs senus įpročius ir taip apsileidęs, kad sutvarkyti šukuosenai dabar jam užtenka trijų valandų kasdien. Kas to galėjo tikėtis, ypač iš Otono? Aš jį suprantu, atsakė Vinicijus, tačiau juo dėtas daryčiau kitaip. O kaip? Suburčiau man ištikimų tenykščių kalniečių legionus, narsus kariai tie įberai. Vinicijau, Vinicijau, taip ir knieti tau pasakyti, kad tu nesugebėtum to padaryti. Ir štai kodėl. Aišku, tokie dalykai daromi – bet apie juos nekalbama net užuominomis. O jei taip man, tai juo dėta šaipyčiausi iš popėjo, šaipyčiausi iš varebaržio ir teikčiau legionus, tik ne iš Iberų, o iš Iberių. Daugiau daugiausia rašyčiau epigramas, kurių beje niekam neskaityčiau kaip tas vargšas Rufinas. Žadėjai man papasakoti jo istoriją. Papasakosiu Unktorijuje. Bet punktorijoje Vinicijų patraukė kas kita, būtent nuostabios vergės laukiančios besimaudančiųjų. Dvi jų negrės tarsi puikios juodmedžio statulos pradėjo trinti jų kūnų švelniais arabijos kvepalais, kitos įgudusios šukuotojos frigės laikė rankose minkštose ir lankščiause kaip žalčiai šlifuoto plieno veidrodžius ir šaukas. Dar dvi merginos tiesiog į deives panašios koso graikės laukė kaip vesti plikos – kada ateis metas sutaisyti dailias vyrų togų klaustes. Prisiekiu Dzeusu griausma valdžiu, sušuko Markas Venicijus, kokį rinktinį gėlyną turi. Aš žiūriu negausybės, o vertybės, atsakė Petronius. Visa mano familija Romoje neprašau, kad 400 galvų. Ir manau, kad aptarnavimui nebent tik tai pralobėliams reikia daugiau žmonių gražesnių kūnų net variabarzdis neturi, kalbėjo išpūtę šnervės Vinicijus. Petronijus jam atsakė bičiuliškai nerūpestingai, tu mano giminaitis, o aš nei toks kietas širdis kaip basas, nei toks pedantas kaip aulas plaucijus. Išgirdęs pastarai vardą, Vinicijus valandėlę užmiršo koso merginas gyvai pakėlė galvą ir paklausė, kodėl tu prisiminiai aulą plaucijų? Ar žinai, kad aš, įsinarinęs prie miesto ranką, keliolika dienų praleidau jo namuose? Kai man atsitiko ta nelaimė, Plaucijus atsitiktinai važiavo pro šalį ir pamatęs, kad aš labai kenčiu, priglobė savo namuose, o ten jo vergas, gydytojas Marijonas, gražino man sveikatą. Kaip tik apie tai aš ir norėjau su tavimi pakalbėti. O kodėl? Ar kartais nebusi įsimylėjęs pomponijos? E, Jeigu taip, man gaila tavęs, ji ne jauna ir dorovinga, blogesnio derinio neįsivaizduoju. Brr. Ne pomponija, dėja, tarė Vinicius. Tai ką? Kad aš pat žinočiau ką. Aš juk net nežinau gerai, kuo jį vardu. Lygija ar Kalina? Namiškėje vadina Lygija, nesikilusi iš lygų tautos, bet ji turi ir savo barbarišką vardą – Kalina. Keisti tie – plaucijų namai. Žmonių knibždėti apnibžda, o tylu kaip subijako giraitėse. Keliolika dienų nežinau, kad ten gyvena dievaitė, bet vieną dieną apjaukšriu pamačiau ją besimaudančią sodo fontane. Ir prisiekiu tau putomis, iš kurių gimė Afroditė, kad aušraus spinduliai keurai peršvietė jos kūną. Maniau saulį patekėjusi ištirp šviesoje, kaip ištirps tau šriniai. Nuo to laiko ją mačiau du kartus ir nuo to laiko taip pat neturiu ramybės, neturiu kitų troškimų, nenoriu žinoti, ką man gali duoti miestas, nenoriu moterų, nenoriu aukso, nenoriu korinto vario, nei gintaro, nei perlamutro, nei vyno, nei puotų, tik tai lygijos. Sakau tau nuo širdžiai, Petronijau, kad ilgiuosi jos kaip tas pasitėjos gidaujantis sapnas, pavaizduotas tavo tepidarijaus mozaikoje. Ilgiuosi dienas ir naktis. Jeigu įvergi, tai atpirk ją. Ji nevergi. Tai kas ji, Klausijaus atleistinė? Niekada nebuvusi vergė, ji negali būti atleistinė. Tai kasgi ji? Nežinau, karaliaus duktį ar panašiai. Tu sužadinai man smalsumą, Vinicijau. Jeigu norėsi mane išklausyti, to jau patenkinsiu tą tavo smalsumą. Istorija ne per ilgiausia. Tu gal pats pažinojai Vanijų, svebų karalių, kuris išvytas iš savo krašto ilgai gyveno Romoje, netgi garsėjo kaip lamingas lošėjas kauliukais ir geras vadeliotojas. Cezaris Drūzas vėl jį pasodino į sostą. Vanijus, kuris iš tiesų buvo galvotas vyras, iš pradžių gerai valdė ir sėkmingai kariavo, nors paskui pradėjo lupti ne tik kaimyno, bet ir savo svebų kailį. Tada Vangijonas ir Sidonas, du jo seserinai, Biblijos Hermandūrų karaliaus sūnus nusprendė jį priversti vėl išvykti į Romą, toliau mėginti laimę su kauliukais. Pamenu, tai buvo Klaudijų valdant. Neseni laikai. Taip, kilo karas, Vanijus pasikvietė į pagalbą Jezigus, o jo mėly seserienai Ligus. Pastarieji išgirdę apie Vanijaus turtus ir pasigviešę grobių, atvyko taip gausingai, kad pats Cezaris Klaudijus ėmė nugastauti, dėl sienų ramybės. Klaudijus nenorėjo kištis į barbarų karą, bet parašė Atelijestrui, Padunojės legiono vadui, kad budriai sektų karo eigą ir neleistų drumsti mūsų rimties. Histras tada pareikalavo iš lygų, kad jie pasiradytų neperžengti sienos, iš jie ne tik sutiko, bet ir dar davė įkaitų, tarp kurių buvo jų vado žmona ir duktį. Tu juk žinai, kad barbarai traukia į karą su žmonomis ir vaikais – Taigi mano lygija yra to vado duktė. Iš kur tu visą tai žinai? Man sakė pats Aulas Plaucijus. Lygai tada iš tikrųjų nepažeidė sienos, bet barbarai užgriūva kaip audra ir nuūžė kaip audra. Taip dingo ir lygai su tais savo tauro ragais ant galvų. Sumušė Jevanijaus vebus ir jezigus, bet krito ir pačių karalius, jie su grobiu įsidangino, o įkaitis liko histro rankose. Motina netrukus mirė, dukra Žistras, neišmanydamas, ką daryti, nusintė visos Germanijos valdytojui Pomponijui, pasibaigus karui su katais, šis grįžo į Romą, kur Klaudijus, kaip žinai, leido jam surengti triumfo iškilmes. Mergina tada sekė paskui nugalėtojo vežimą, bet po iškilmių jos nebuvo galima laikyti be laisvę. Ir šį kartą jau Pomponijus nebežinojo, kur jie dėti ir pagaliau atidavė savo seseriai Pomponijai Grecinai, Laucijo žmonai. Šiuose namuose, kur viskas pradedant šeimininkais ir baigiant vištiniais paukščiais yra dorovinga, ji išauga į merginą dėja tokią pat dorovinga, kaip pati Grecina. Ir tokią gražią, kad net popėja prieš ją atrodytų kaip rudeninė figa šalia hesperidžių opolių. Tai kas iš to? Ir kartoju tau, kad nuo tos akimirkos, kai pamačiau, kaip spinduliai prie fontano keurai ėjo per jos kūną, įsimylėjau ją beprotiškai. Tai tokia pergima kaip medūza arba kaip jauna sardinė, nejuokau Petronijau. Ir jeigu tave klaidina tokia atvira mano kalba apie savo aistrą, tai žinok, kad puošnus apdaras dažnai gilę žaizdas dengia – Turiu taip pat tau pasakyti, kad grįždamas iš Azijos vieną naktį miegojau mopso šventykloje, tikėdamasi susapnuoti burtingą sapną. Tai tada sapne man pasirodė pats mopsas ir paskelbė, kad mano gyvenime ateis didelį permainą per meilę. Gėdėjau, kaip Linijus kalbėjo, kad netikis dievų, bet tikis sapnais. Ir galbūt jis teisus, ir paukštai nekliudo man kartais galvoti, kad iš tikrųjų yra tik viena dievybė, amžina visą galiai kurianti, Venera gimdytoja. Jis sujungia sielą, sujungia kūnus ir daiktus, erotas išvedė pasaulį iš chaosų. Ar gerai padarė kitas dalykas, bet jeigu jau taip atsitiko, turime pripažinti jo galybę, nors ir nebūtinai dėl jos džiūgauti. Ak, Petronijų, pasaulyje lengviau išgirsti filosofavimus negu gerą patarimą. Tai sakyk man, kogi tu nori? Noriu turėti lygiją, noriu, kad šitos mano rankos, kurios dabar grėvešiuoja tik orą, galėtų apglėpti ją ir priglausti prie krūtinės. Noriu kvėpuoti jos alsavimu. Jeigu jį būtų vergė, duočiau už ją aului šimtą merginų, kalkėmis nubaltintomis kojomis, tai yra su tokiu ženklu, kad jos įstatytos pardavimai pirmą kartą. Noriu ją turėti savo namuose tol, kol mano galva nebus balta kaip sorakto viršūnė žiemą. Ji nevergi, bet vis dėlto priklauso plausijaus šeiminykščiams ir kadangi yra paliktas vaikas, tai gali būti laikoma augintinė. Plausijaus valia ją atleisti, jeigu jis norėtų. Tu turbūt nepažįsti pomponijos grecinos, ją būdu beje, prisirišę prie jos kaip prie savo pačių vaiko. Pažįstu pomponiją, tikras kiparisas, jei nebūtų aulo žmona – ją būtų galima samdytis raudotoje. Po Julijos mirties nenusisiautė tamsios talos ir vis atrodo tarsi dar gyva, jo vaikščiotų asfodelių prižėlusioje lankoje. Bet to ji viena vyrė, taigi tarp mūsiškių keturis ar penkis kartus įsiskyrusiųjų yra tikras Feniksas. Beje, ar girdėjai, kad Feniksas dabar sako tikrai įsiritęs iš kiaušinio aukštutiniame Egipte, o tai atsitinka nedažniau kaip vieną kartą per 500 metų. Petronijau, Petronijau, apie Feniksą pasikalbėsime kada nors kitą kartą. Štai ką aš tau pasakysiu, mielas Markai, pažįstu, Aula Plaucijų, kuris nors ir smerkia mano gyvenimo būdą vis dėlto jaučia man tam tikrą prielankumą, o gal ir gerbia labiau negu kitus, nežino, kad niekada nebuvau skundikas, kaip pavyzdžiui, Domicijus Afras, Tigelinas ir visa gauja Aheno barbo draugužių. Neapsimesdamas toiku, aš vis dėlto nekartą smerkiau tokius Nerono darbelius, į kuriuos Seneka ir Būra žiūrėjo pro pirštus. Jeigu manai, kad galiu tau iš aulo ką nors išgauti, tai esu pasirengęs. Manau, kad gali. Tu turi jam įtakos, bet to tavo sumanumas neišsenkantis. Jeigu apgalvotum visą padėtį ir pasikalbėtum su plaucijumi, pervertini mano įtaką ir novokumą, bet jeigu reikalas tik toks, pasikalbėsiu tuštojo su plaucijumi, kai jie persikels į miestą. Jie sugrįžo prieš dvi dienas. Na tai eime į triklinijų. Ten mūsų laukia pusryčiai, paskui pasistiprinę liepsime nunešti mus pas plaucijų. Visada buvai man brangus, gyvai atsakė Vinicijus, bet dabar turbūt liepsiu tarp mano laurų pastatyti tavo statulą – va tokią dailę kaip šita, ir atnašausiu jai aukas. Taip kalbėdamas, jis atsisuko į statulas, kurios puošė visą kvepiančių kambarių sieną ir parodė į Petronijaus statulą, vaizduojančią jį kaip žermį su lasda rankoje. Paskui pridūrė, prisiekiu Helio šviesa, jei dieviškasis Aleksandras buvo panašus į tave, tai aš nesistebiu Elena. Tame šūksnėje buvo tikro nuoširdumo, bet nemažiau ir pataikavimo. Nors Petronijus vyresnysis ir netoks atletiškas vis dėlto atrodė net dailesnis už Vinicijų. Romos moterys gerėjosi ne tik lankščių jo protu ir skoniu, dėl kurių gavo elegancijos arbitro vardą, bet ir kūno. Ta gerėjimas galėjai matyti net koso merginų veiduose. Jos dabar dėstė jo togos klausters – ir viena jų vardu Eunikė slapčiomis įmylėdama žiūrėjo jam į akis nuolankiai ir susižavėjusi. Bet jei jis to visai nepaisė, tik šipsildamasis Vinicijų kaip atsaką jam pradėjo cituoti Senekos posakį apie moteris animal impudens et cetere, o paskui apkabinės į per pečius nusivedė į triklinijų. Unktorijoje dvi graikės, frigės ir dvi negrės ėmė tvarkyti indus su kvepalais, bet staiga pro praskleistą frigidarijaus užuolaidą kyštelėjo balneatorių galvos tyliai sušnipždėjus. Ir išgirdusiaus tą šaukimą, viena graikė, frigės ir dvi etijopijos gyvai pašaukusios akimirksniu dingo anapus užuolaidos. Termose prasidėjo valandėlė išdykavimo ir paleistuvystės, kurių inspektorius netrukdė nes pats daug kartų dalyvavo tokiuose linksmybėse. Nutokė apie jas ir Petronijus, bet kaip atlaidus ir neveikstas bausmių žmogus žiūrėjo į visą tai pro pirštus. Punktorijoje liko tik eunikė, valandėlę pasiklausiusi lakoniko link tolstančių balsų ir juokų, pakėlė gintarais ir dramblio kaulų inkrustuotą kėdutę, ant kurios ką tik sėdėjo Petronijus, ir atsargiai pastatė prie jo statulos. Punktorijus buvo sklidina saulės šviesos ir spalvų, atšvintančių nuo vaivorykštinio marmuro, kuriuo buvo išklautos sienos. Eunikė užlipo ant kėdutės ir atsidūrusi statulos aukšties taiga apsivijo jos kaklą rankomis, paskui atmetusi savo auksinius plaukus ir rausvų kūnų spausdamas prie balto marmuro, aistringai pripuolė prie šaltų Petronijos lūpų. Paaiškinimai Frigidarijus Romos pėdžių patalpas su šalto vandens baseinu. Punktorijus pirties patalpa, kurioje masažuojama ir įtrinama aliejais. Vesti plika, vergi, drabužininkiai. Tylu kaip subijako geraitėse. Ten subijake, sublakvėjoje, netoli Romos, buvo Nerono dvaras. Pasitėja viena iš haridžių, Aglaja Hera, norėdama užmigdyti Dzeusą, pasiūlė ją kaip nuotaką, sapnui. Herman Durai, germanų gentis gyvenanti šių dienų Bavarijos ir Piringijos plotuose. Jezigai, sarmatų gentis gyvenusi teritorijoje tarp Dunojaus ir Tisos. Katai arba Hatai, germanų gentis gyvenusi dabartinėse Heseno ir Turingijos žemėse. Šalia Hesperidžių obuolio, Hesperidės graikų mitologijos nimfos toli ant okeanų kranto saugančios auksinius amžinos jaunystės obuolius – kuriuos jie yra gavusi iš žemės. Mopsas legendinis pranašautojas, stola, ilgas klausytas Vilnonis Romos matronų drabužis, dėvimas viršum tunikus. Vaikščiotų asfodelių prižėlusioje lankoje. Asfodelį lelijinių šeimos augalas mituose minimas kaip būdingas mirusių karalystės atributas. Triklinijus čia valgomasis e, platų menį larai, romėnų dievai, namų žydinio saugotojai šeimos globėjai, taip pat jų statulos. Patalpa, kur tos statulos sustatytos, yra lararijus. Paaiškinimų pabaiga.